Egunan, orduan haste euritxu eta grisa buka ezin horrekin, pixkat triste nintzen azken, eh, azken egunetan. Baina ala ere animaleko ode ilunen gibelean argi tiki bat agertzen zen, eta argi tiki hori ezker, ba, ametsegin nuen. Ehm, orduan, hogeita sortzi urtez txalupa batean, itxaso erdian galdua, egon ondoren, Ba, uarte baten karta bat erortzen zizaidan zerutik eskuetara. Haua lehor lehorra nuen eta zinez akituan nintzen. Baina ala ere erreski uartea irudikatzen al nuen. ikusten nuen uarte erdian mendi berde eder bat. Eta mendi horrek bazuen animaleko hau bat. Eta espainak gorri gorriak zituen. Inguruan zer nahi ur jauziak baziren, eta ura zilarrezkoa zen. Uartea oianez betea zen ere bai, baina landaretza berezia zuen. Ez ziren bi landare berdin atxematen ahal. Gero handartza bizik iluzeak eta ederak zituen, eta girgileriaz edo paietaz estalia zen, Eta zeruan bazen beti argi tiki hori, edo izar bat ez dakit. Eta azkenean izar hori ulertu dut zer den. Izar horrek izan bat badu eta da bekaturos. Zenta bai, haste buru hauntan, larun batean, atagatzen, prefosta uh, eh, ostatuan izanen da bekaturos egun hori. Eta eskerak antolatzailei, hau sartu dira, uarte karta hori gure eskutan ematea, eta orain ba, gure lana da karta hori ongi irakurtzea, eta xantza pixkatekin, edo seguraski denbora initzekin, uartea atsemanen dugu. Orduan, ikusten gira atagatzen, larun batean, adio!